Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužin 2010-2011. Kuna i allah Allahi hvala. Budite Allahovi robovi, braćo. Ve kul rabbi zidni ilma i reci Allahu, ovećaj mi znanje, ovećaj mi Domaćin, šejih Bilal Kostić. Istinski naslednici Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا أعطيت بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما سوبابود بيان شهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى فيحيل čujemo parolu ne daj neninog islama pa dobro ako je nena bila na čemu je bio Salafus Salih nurun ala nur ali mi vidimo da često žene i čestitke svakog hađa idu na arefat i ukupavaju se tamo od tada se vuče kamen peričetni nekakav da ne govorimo znači ove zablude koje mi imamo na ovim preostarima i malo prije sam navodio primjer čovjeka se hvali svojom op, svojim opredeljenjem prema dinu kaže znaš ti da se sad zihaći mojoj neni navraća jer ona strahu prelijeva to je neki veliki islamski čin i ona kaže arapski zna لم يرضى الدنيا داره كلا والبغي جداره كالسيل كالريح كالموج غزاره عادم كالخيل كالليل كالرعد شراره راض كالسيل كتاب الله أتلو بخشوع مستقيم فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستقيم فتحا قلبي وفكري سائلا رب I znate da je Nuhov narod koji je toliko čuo tevhidu ostavio Nuh alaih salatu wasalam i počeo da obožava upravo te evlije i salihine koji su nekada davno živjeli, bili pobožni ljudi i nakon toga i nevjernici znači pretvorili u svoja bog, božanstva. صلبانا حاربي ظنانا تعبد الصلبانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا يا جموع الحق ثوري إن وقع بركان اضرب اضرب اضرب اضرب يا أسد الفلوجة وعدلني رأسا معوجة فرساني ركعوا U Siriji kad bi ovu knjigu počeo tumačiti, bio bi obješen. U Tunisu bi napravili od tebe safur. Jer oni ove stvari, znači, smatraju opasni. Jer Englezi kad su, znači, eh, skockali to ime Vehabija, to je nešto opasno. I meni nena u otoci kaže, jesi ti Vehabija? Kaže mene, ne, ne, ja sam Efendija.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 nose istinu kao kaže poslanik alaih salatu wasalam da nas čuli taj hadis la تزال faifatu min أمة ظاهرين ala الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم kadalik Znači neprestalno će biti skupina na istini. Vidljiva što ja imam običaj kazati iz aviona, iz kamiona da je na istini. Neće im naškoditi oni koji ostavljaju na cjedilu ili oni koji se sa njima ne slažu sve dok ne zavlada islam. Dok ne dođe Allahov emra, to je islam, a oni na tome oni izdržali, znači čita maraton do kraja. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme koji nas je ostavio na jasnom putu. Jasnoća ovoga je puta u tome što nas je ostavio da je noć jasna kao dan. I neće zalutati osim onaj koji je upropašten. A zati, draga moja braćo, mi danas, evo vidimo, živimo u društvu koje se ne može okarakterisati osim društvo koje ima sve vidove poremećaja. Hajde što je nekom nasađen naopako u nekim drugim stvarima, možda bi se moglo nešto i tolerisati ali ljudi u temelju ove vjere pogrešno nasađeni. In harafu min hadije al-aqide as salatije as saline Izkrivili se, udaljili se od ove čiste akide na kojoj su bili svi poslanici zato je riječ As-Salat znači misli se na prijašnje generacije na poslanike na zadnje poslanika na ove tri zlatne generacije za koje je kazao poslanik alaih salatu wasalam hajru kuruni karni thumme alledine jelunehu thumme alledine jelunehu najbolje vrijeme je ovo moje poslaniško vrijeme a zatim ono koje dolazi a zatim ono koje dolazi I zato kada se od radosne vijesti spominje obnova Islama i da će ponovo Islam zavladati, spominje se precizno kakav će taj Islam biti. Hanetijski, šafijski, malikijski, ambelijski. A to su naši očevi. To su naši učenjaci koje mi moramo poštovati Jer s tim poštenjemo poslanike, ali su oni, kao smo malo prije čuli, al-anbija uvarasatu al anbiya Lem ju vrlisu dinaren vola dirhama, volakim vrlisu l'ilm. Fa men ahada bihi, ahada bi haddi l'wasir. Jer smo mi nasljednici, kad pa kažemo mi, nismo mi ulema osim ono onog tumačenja šujuhu ti, šujuhu islam ti ahir zaman. Ali smo, znači, učenjaci, nasljednici, Allahu i poslanika, koji nisu ostavili dinare i dirheme, bar se ljudi tuku oko toga. Ali su ostavili puno vredniju stvar, a to je ilum. Ilum o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovom poslaniku, o ovoj vjeri. Pa ko uzme za tu stvar? Uzeo je najčešće što se može uzeti. Znači, uzeo je očnjacima koji kad zagrižeš dobro ne da se jabuka znači kutnjak on ima zadatak da pravi šniclu ili tako ali očnjaci oni imaju zadatak da to sjeku pa da vidimo šta je bio razlog da se ljudi udaljili od te čiste akide, od te prirodnosti, Zamislite kako bileži imam muslim, imam muslim, poslanik alaih salatu wasalam, pokaziva nam jednim izmorem primjera čistoće vjere kod ljudi. Robkinje. Koja ne ide ni u medresu, ni pored medresi. Nema kod nje seminara, nema kod nje neki prostora, ona je robkinja. Nije slobodna. Pita je poslanik alaih salatu wasalam, kaže, ej na Allah, gdje je Allah? Ovo danas kada bi pitanje postavio, znači mnogim magistrima i doktorima, oni bi puknu smijeha. On to zovu neozbiljna pitanja. I zato vidješte ovo u halkama kad ovaj, učimo Kur'an, pa često dolazimo do ajeta koji govori o istivau, thumme stavu ala arš, tamo prevodi Korkut svemirom je za gospodariju. Jer to je kod njih tevil novotarski. Ako je Allah Želešanu spomenu arš, što ga ti kriješ? Spomeni ga. Pa robkinja koja nije upućena u nikakva kretanja, ali ima prirodnost, ostala je u toj prirodnosti, kaže, ti se maje arš. Allah je iznad nebesa, Allah je iznad arša. Na nebesima je iznad arša. Kaže poslanik, alaih salatu wasalam, fa'tikuha, fa innaha mu'mine. Oslobodite, pustite, dajte joj pravo da bude slobodna, jer je ona mu'minka. Zašto danas kršćani su zbunjeni? Zato što ne znaju kako im je Bog ime. Zato su oni svijetog Nikolu prepakovali u djeda mraza. I sveti Nikola se penje, vidite, bošnjaci kupuju djeda mraza koji je negdje živio tamo ha, na nekom okeanu, skupljao poklončiće da ih donese. I on nikad ne umire, djeda mraz ne može umriti, znate li to? Djeda mraz je vječan. Evo vidiš, on kad mislu, odrastamo, on uvijek živi. Ne možete djeda mraz razbog tovih dana, Ne može biti bolestan umora, pa keće je djel sad. Kroz prozor ulazi djeda mraz. A to kad vratiš unazad, to je Nikolić. I to sveti. Sveti Nikola. Pa zbog toga da vidimo šta je bio razlog da se ljudi vra, udalje od istranog vjerovanja i ne budu prirodni, a onda da vidimo kako da vratimo te ljude na te ispravne početne položaje. Nema sumnje, draga moje braćo, da kao što je stavio je šef Ruzan na prvo mjesto je ova knjiga Akidatu et Tauhid dijeli se na hađu u milionskim primjerima. Ova knjiga, osim kod Saudijaca i pojedinaca u Siriji kad bi ovu knjigu počeo tumačiti, bio bi obješen. U Tunisu bi napravili od tebe Safun jer oni ove stvari znači smataju opasni jer Englez kad su znači e, skockali to ime Vahabija to je nešto opasno i meni nena u otoci kaže jesi ti Vahabija kaže meni ne, ne ja sam Efendija kaže a ovo kako to odvoje sad ti Efendija s bradom ne ide to to pa nema kod nas Ona njena unuka je štipa, neno, ne provaljivaj se. Neko, neno, a šta je vehabija? Kaj ne znam. A neko, nemoj gledati onu federalnu televiziju kad ne znaš gledat. Zamisli, ja u tvoju sad unuku pitam, šta je ovo, ono paradajz, ona ne zna šta prodaje. Ona zna i gdje je kupla to i gdje se možda uzgaju taj paradajz. Da bi mogla hvaliti svoj robil, Tako? Prvi razlog je, znači, džehl bil akidati sahiha. Nepoznavanje. Jednostavno, ljudi, znači, ne obrazuju se u akidi. Ili ćete vidjeti Fiksar Darinića, ili, znači, Il Mihal, ima tu šta od akide, osim da se nabroje imanski i islamski šarti onako suhopadno. I da i naučimo kao što papagaj ko Srbina viče merhaba kogod uđe. Znači razlog udaljavanja od ove akide je na proučavanje ove akide. I zato su se neprijatelji Islama potrudili da ubace druga vjerovanja. Da ubace ešarijsko-maturidijska svatanja. Da ubace razne zabude. Jer ljudi moraju nešto vjerovati. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Jer Allah je stvorio nas namjenski, nemamo mi izbora. Mi u nešto, ne, u nešto vjerovat moramo. A ono što vjerujemo, to obožavamo. Nisam stvorio džine ljude osim da mi badete, da nešto obožavaju. Pa zbog toga džehl i neproučavanje ove ispravne akide i nedavanja znači prednosti i prioritetu akide nad ostalim bitnim stvarima u islamu je dovelo danas ovaj umet da će još malo se postati takvo pravilo da se najveći mušnici nekako i nađe se opravdanje za njihov kufr. Pa ima još ljudi koji ti uči i Jasin i Tebareke. Ima još ljudi koji znači imaju takva ubjeđenja. Evo vidimo smo neki dan, putujemo Bosnom i vidimo kako ljudi staju kod torbeta i ubacuju tamo. Zašto ubacuju tamo? Doćemo mi do toga. Za vi mislite da oni to, da, da, da oni to bez veze ubacuju? Oni to s vezom, to je pogrešna veza, ali oni to ubacuju. Zato što imaju ubeđenje da tamo neko čuči koji može pomoći. Što nije ošao konobac pa ubacio deset maraka iza šanka i rekao, onem može pomoći. Što nije dao tamo na nekom drugom mjestu, nego baš došao tu. Pa zato danas pogledaju svijetu. Pa gdje to ljudi sjede i proučavaju kako je vjerovao Ebu Bekr? Kako je vjerovao Omer, Osman, ove prve tri generacije? Nego i oni koji se, znači, deklarišu kao muslimani i pozivaju se na određene mezhebe koji su bili na akidi ehli sunneta, Oni imaju ograničenje, pa kažu mi smo Hanefije u fikhu, ali smo maturidije u akidi. I to javno ističu. Pa džehl u kome se danas nalazimo, znači ne proučavanje, ne čitanje ništa o, o vjerovanju u akidi, E, nema, nemaju nepostojanje znači ihtimama brige da se o tome čita pa čak i u našim redovima, zašto smo u datom momentu zbunjeni? Zašto u datom momentu ne možemo određene stvari razumjeti, nego postupamo emotivno ili ono kažemo da to nije malo prežestoko. Zašto nam se tako dešava? Zato što nismo do kraja prišli. Pogledajte poslanika ali salatu wasalam. Samo u Mekki, 13 godina. Jel to u Medini se nije govorilo o akidi? Ne, ne, ne. Naprotiv. To je samo druga epizoda. I na samrti poslanika ali salatu wasalam kaže prokleo Allah židove i kršćane. Zato što su svoje poslanike uzeli i njehove kaburove za vatanul ju'bad. Mjesto gdje će se i bade činiti. Znači u najtežijim momentima, znate, su poslanici imali najveća iskušenja i njihove smrtne muke su bile puno teže nego obični ljudi, ali stalno akida, stalno obrizgavanje da ljudi ispravno istravno vjeruju. Pa zbog toga smo danas u situaciji da se, iako se govori o akidi, govori se na jedan filozofski način. Pa čujem jedne godine ovo pred Ramazan, mi se malo kofol trznemo. Čovjek, doktor, kaže ova filozofija, govori za, kaže da je objava filozofija. Kaže ova filozofija silazi sa sedmog neba. To prevod znači laž. Zašto nazivati vahi falsefom, filozofiju? Pa zbog toga prvi razlog, kažem, udaljavanja od ispravne akide jeste nedavanje pažnje toj akidi, neproučavanju te akide. Pa i mi sami neku noć sa jednom sjelu, onako otvorili Oni sedam šatova, la ilaha illallah. Pa ja nakon pokušavam da ih napamtimo do kraja sjela. I završilo se sjelo. Bilo je tu i ehlu liha i oni koji to nisu. I s bradom bez brade bilo. Ali nismo izašli, nismo imali ovaj hafiza na kraju ti sedam znači šarto, a da ne kažem onda imamo to mi u svakodnevnom životu. I zbog toga ako god počne da temeljnije govori o akidi, onda se diže sve na noge. I zato se Englezi kada su primijetili i došli do saznanja da će Allah te bareke u otala na vrhuncu svakog stoljeća poslati nekoga ko će biti obnovitelj vjere, svi ti koji se pojave na neki način, oni na najžešće tuture najiđu. To ne mora biti jedan čovjek. To može biti skupina u neme, ljudi i to je slično. I mi smo, znači, svjedoci, svjedoci toga. I dođu u Tursku i samo se ne uklapaj u način klanjanja kao što Turci klanjaju, neće kazati ente Hanbeli ili Šafi'i ili Maliki, nego će odmah uprijeti u tebe ruku i kazati ente Wahabi, ti si Wahabija. Umjesto da oni budu prvi oni koji će obnoviti svoju slavu islamom čistim Oni su, znači, najveća kročenca danas u metu, između ostali, da se širi čisti tevhid. Pa ćeš naći primjer radi u Turskoj, ko bude išao, to će se uvjeriti. Oni ne vole Ahmed ibn Hanbala, ali svi pa preveli musred imama Ahmeda. Kod nas još ima samo prevedan jedan tom, evo sad se nudi na tržištu, a Turci su to prije deset godina najmanje i više od toga prevedali. Ali nećeš naći da je iko tamo smio da počne prevoditi akidatul vasvetije ili tahavijsku poslanicu ili tri načela ili temeljne znači knjige koje ili kitabu tevhid a zato što hadijska djela mogu proći ali ta kapitalna akajitska djela takav bi doživotno robio vjerovatno morao kod Eđevida Tajiba Ordogana odležati. Allah će svakoga pokazati je Tajib ili je Gajle Dalik. Je li prijatan ili je suprotno tome. Ako god ne uspostavlja Allahov zakon na zemlji, on ne može biti prijatan. Bez obzira što ima lijepo ime. Drugi razlog ostupanja od pravog akaida jeste ta'asub lima alihi l'aba wal ajdad znači fanatizam ostajem na onome što je moj did moji očevi i praočevi peko tvoj did rakiju i ti moraš ostati na tome pa kad bi rekli da da pređeš na konjak ne možeš prići A kamo da ostaneš na tom smradu? A pogotovo u akidi i u vjerovanju. I zato to Kur'an često spominje na dosta mjesta. Pa kaže, ujda kile lehum i tebi uma enzal Allah. Kada im se kaže, slijedite ono što je Allah spustio. Kalu bel ne tebi uma elfejna alihi aba'una. Kaže, ne. Nego što mi slijedite ono na čemu smo zatekli naše predke. Evo le ukane aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Iako su njihovi očevi, praočevi nisu pameti imali. La yaqiluna shay'an. Jer su imali pameti, zato se učenjaci raspravljaju gdje je pamet. Je u mozgu ili u srcu. Pa je Kur'an precizan. Kaže, zari pored toga što njihovi praočevi, očevi pameti nisu imali i nisu, ako nemaš pameti, kako što je to upućen onda? Na kojoj osnovi onda možeš da budeš upućen? Pa mi danas uglavnom bijemo tu bitku zato što se kod nas i u samim znači obredima, šaajrima, u fikskim stvarima drži kako je moj babo i kako je moj dedo. A da ne govorimo onda i u tim paganskim nekakvim, nekakvim običajima. I ovo se često ponavlja. To mi često čujemo i gdje god dođemo čujemo parolu ne daj neninog islama. Pa dobro, ako je nena bila na čemu je bio Selef Usaleh, nurun ala nur. Ali mi vidimo da često želje i čestitke svakog hađa idu na arefat i ukupavaju se tamo. Od tuda se vuče kamer. Peričetni nekakav. Da ne govorimo znači ove zablude koje mi imamo na ovim prostorima. I malo prije sam navodio primjer. Čovjeka se hvali svojom, op, svojim opredeljenjem prema dinu. Kaže, znaš ti da se sad bihać mojoj neni navraća jer ona strahu prelijeva. To je neki veliki islamski čin. I ona kaže, arapski zna. I onda kad mi to čujemo, ili kad čujemo, li ovo nije obična djevojka, ženila jednog Arapa, veli ovo nije, reci, prevodi ovome Arapu, ovo nije obična djevojka, ona je dva puta hatmu dala. Kako ću ja to sad Arapu spakovati? I objasniti mu da je ona dva puta sa islamom zapečatla da iše, da izgleda dalje neće. Jer mi znamo uglavnom da kod nas kad se nauči zelen terekejite i hođati zada tamo neku strancu kad budu hatme, hatme, ovaj, da ti to lijepo proučiš i onda se kaje čija li ga je majka rodila i to je završetak i uglavnom se onda bošnja vraća ako ga ne popi kakav znači musibet prije toga vraća sa starim danima i onda kaže ima ona neka sura majna tajna, majna tajna. Kakva majna tajna? Inna a'tajna kel kevser. Na, nešto mu ostalo. Kaj znam ja, moja nena je često učila ono majna tajna. Jel? Počnemo, znači, e to je ta asub, fanatizam, da slijedimo uporno, da guramo kako su naševi, naši praočevi ili očevi, bez obzira da li su oni pamijeti imali A pogotovo, draga moja braćo, kada mi znamo, evo sada se ne smiju Arapi vraćati na vjeru svojih očeva, kad je ima Francuz opro, ha, mozak, Englez, Talijan, Portugalac, Holandžanin, ti su ljudi, znači, jednostavno preživjeli, oni su spakovani u, u, u sistem, ne crstani, ne znaju ni, ni svijet, ne zna šta će sad s Arapima neopredijeli, nesrstani. Adamul Ihijaz, ne znamo šta ćemo sa njima. Tito, Kardel, Nasr, Nahu i ekipa, sve mušrik do mušrika. Pa zbog toga i ovdje na ovim prostorima imamo isti problem. Gdje god dođeš, veli mi ovako 500 godina, pa dobro, Islam je stario ti 500 godina, Znači, drugi razlog ostupanja od izvodnog vjerovanja jeste fanatizam. Želimo ostati na pradjedovskoj vjeri bez obzira što mnogi pradjedovi nisu pokazali pravi tevhid, nego su imali i nije ovo došlo džaba od otuda, samo jednom kažemo idemo na tevhid. Idemo da postanemo židovi, to znači u prevodu. Ne može se, znači, čovjeku koji razumije din da svom sinu nadije virhal. Da mu nadije zahod. Ne može to nikako. Čovjek koji razumije ovaj, <clears throat> ovaj din da nadije tako ružno ime koje pa čak i na ovim prostorima mnogi imamo ženska imena. Jasmin, Suad, Nihad i tako dalje. Zašto je to tako? Ahmed. Mehmed. Mehmed. Znači, od Kabe smo napravili čabu. A kad učimo njemački i francuski, e, attention, pa što kaže naš francus, znači gledamo da mu pravi teđvid uvježbamo. Jel tako? Jel veli odmah si Auslender? Znaš, nisi, ne možeš naš posao pa gore po švedskoj ko se zvao Edi, sad zove Edi pošto to ima, ima u švedskom narodu i onda lakše a čim tamo ima Hadži Hafiz, Begović ili ovaj onaj ostaćeš na socijali dok te ne spakuju dozgo treći razlog ostupanja od ispravne akide draga braća i cijene sestre jeste taklidul ama slijedimo slijepo slijedimo kod ljudi krenu I mi krenemo. I vi pogledajte u Bosni, došao jedan budala koji se zove Turabi Neki, koji je sigurno, znači, kroz njegove su ruke prošli pola miliona bošnjaka koji su fizički bili i držali kanistere u zraku. I čini mu kaže, spustite te kanistere, nima odmah lakše. Ja ti kad bi čačkal se držao u zraku ili bez ničega držao ruku u zraku i neko ti rekao, gdje malo, ili sam ti rekao, pa dobro, imao pauza, kad ćemo odmarat? A li kanister vode, a on toliko u snagu ima i pa ti ljude. pa imaš energiju sa pet, sa pet planeta, što ljude moraš zahmet, digni ti sve kanistere u zrak. Dakle, ljudi vide ta čuda, ha? Zapustiš se u Sarajevo da radiš kao kran. Ne da ti budeš kran man, da voziš ti kran, nego da budeš ti kran, bolam. Premestiš, a vas sad, gdje hoće, ovaj Radončić, hoće sad u centar grada, hoće vamu, premestiš, ljudi kažu, ovo su kerameti, fijahir zeman. I opet oni iz kerameti, ćemo te stavljati lalku, ana je sunneta, i rećemo to su džinsmani, džinska posla. Jel tako? E, To je slijepo, je ti ono bio. Ja slušam ljude, stariji je došli prije namaza, pa ganje one te spije, nećemo kasni te spije, nego onim zbrojavcem. Igraju se s onim, pođani, kaj jes ti bio, pa nisi još potrebi, ali kaj, ako su kaže potreba i prilika, otiču ja. Znači, ljudi slijepo slijedi. Povode se, šta god neko kaže, oni zatim idu. I onda kad neko kaže, halo, Čekaj, može to tako? Pa veli, kako ću ja kad tako sam, sam narod? Moja strina ostavila i rekla da nikome neće halaliti. A pioj, ne znam koji broj hođa, ne dođe odma isti dan kad ona umre i odma tevhid. Ne tevhid, nije to tevhid, ovo je tevhid, o čemu mi pričamo. To je baš tevhid. Sleđenje židova i odlazak u njihovom pravcu. I slušam od majke dženaza koštava 4000 i Hansmir Mark. 4500 maraka, znači to je devet penzija neči ko ima dobru penziju. Nema takvih penzionera u Bosni. Bolje reći devet plata ljudi koji redovno dobivaju i kažu mašalno, neće se morat kajiš više mora nekako se udovoljiti potrebama bar ovim mjesečnim. I mi to vidimo, to slijepo slijeđenje. I svake godine se to obnavlja. Pa sad ovo dovište, pa sad ona muška, ženska voda. Sedam braći, ajvatovca, onaj kamen, ono drvo. Ona neka prljava tetka se sad pojavila se nekakva u Ljubijankićima, kaže sanjila Kur'an stanjala Kur'an i sad se samo njoj ide. Kakav žemo i što nalojiš ima krati. E, to se može dešavati i bilo je slučajeva da ljudi koji uči ruke da nađu zapisa i smiješni i žalostni. Sarajevo željezečar ne riješi na njoj. No, sad to čovjek. I kada ne bi ja to lako dao, ja se to skupo platio. I on se na to oslanja. Zato se zove Hamailija kao ja jahmini še, onoga čuva kao odešta. I zato je taj taklidul ama nama muslimanima zabranjen. Mi ne slijedimo poslanika, ali salatu wasalam, sa tim slijepim slijeđenjem. Nego nam je poslanik, ali salatu wasalam, došao s jasnim dokazima. Ništa nije zamotano. došao nam s knjigom koja izvodi iz svjetla, iz znaka na svjetlu. Došao sa govorom Allaha subhanahu wa ta'ala. Došao sa jezgrovitim govorom. Došao sa dvijesta muhađiza naš poslanik, ali salatu od sram. Došao najmoralniji čovjek, kome se ne može naći greška, slabost, da ljudi ne bi slijedili. I opet nam nije zatražio od nas da ga obožavamo. Zabranio ljudima da skaču pred njim, pa se naljutio. Kaže, la ta trubuni, nemojte me gurat, nemojte od mene činiti. Nemojte raditi ono što je uradio Beno Beno Israil od Isa, sina Merimina. Nego recite Abdullahi wa Rasulu. Recite Allahov rob i poslanik. Ali ovo je sve povezano, draga moje braće. Vidite, prvo, nema se znanja. Pa onda tasum, fanatizam. E ja ovo ne popuštam u ovome. Onda to proizvede slijepo sljeđenje. Ljudi samo im neko izmisli nešto, neku budaleštinu, vidjela žaba kako se konj potkiva i ona dobila potkovicu. Pa danas, kad pogledamo pogotovo one koji se pripisuju muslimanima i kažu za sebe da su muslimani, vidimo da su baš, da i neko slijepo vodi, da često čak u našim džamijama imamo crkvenu crkveni ambijent. A da ne govorimo onda u svakodnevnom, u svakodnevnom životu. Četvrti razlog, al-gulub bil eulija wa salihin, veteranost prema evlijama i pobožnim ljudima. Da vas pitam, braću, jesmo li mi evlije? Šta li misli? Jesmo li mi evlije ili nismo? Jesi ti evlije? Ha? Jesi ti evlija? Ha, nisi. Jesi ti evlija? Ja jesam, znači evlija, vi ako neš da budete, ja meni je stvarno žao, ja jesam evlija. Ja sam oštićnik. Evlija i imam zato dokaz. Neću ništa iz svoje glave, neka nam odgovori Allahu, Allahu govor. Allah subhanahu wa ta'ala. Inne evlija Allahi la haufun alihim, volahum jahzenun. Zaista su Allahu i oni koji nemaju straha, i neće tugovati. Alladina amanu wa kanu yattaqun. To su oni koji vjeruju i koji su bogobojazni. Znači, ne smimo se ni sporti, jesmo levlije, Mo, jesmo svi Možemo se sport Ko na kojem stepenu? Znači, mi tu darađat. Pa čovjek što je god bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, on je veći evlija. Er Ali ovdje se znači govori o jednom znači zastranjivanju. Al-gulu fil awliya was-salihin. Znači pretjeranost. Kao što ne smijemo da pretjeramo u u neistranoj ljubavi prema poslaniku ali salatu wassalam. Pa sami sebe obmanjujemo kao da volimo poslanika ali salatu wassalam pa mu se odazovemo na mevlud i tamo se isplaćujemo ili učimo mevlude što kaže Hafs poče kao da se poslanik ali sam godinu dana rađao. Svaki dan neđe ima u šamu mevlud. Mora tako biti. Pošto se radi sa ulema tačno kad se je rodio poslanik ali sratu u sram, e onda da se ne promašlo veli svaki dan da ima, da ima mevlud. Ovo se dešavalo i prijašnjim narodima. I Inače, kažu učenjaci akide da zbog pretjerivanja prema pobožnim ljudima i vlijama, to je, kažu, asnu kullišek. Odavdje se otvaraju vrata na najas svim širkijatima. Znači, sve nešto počne sa, sa mrtvima. A uglavnom ti mrtvi su bili neki dobri ljudi. Jer neće niko i blisa proglasne lijom ili nekog kretena koji je pobio, pobio toliko ljudi proglasne lijom ili nekog pijanu koji je popio dvije cisterne i treću prikačio i crkvo na kraju proglaska lijom. Nego neki čovjek koji je bio čestit, pobožan, jel tako, neka se zna desi da se promaši rivajet i da u lancu ima neki lažov kao što se razišli oko Ajvaz dede, je to bio pogumil ili bio neki pobožnjak? Pa u akidi ne smije se nagađati, da je bio pobožnjak, opet i ne smiješ otići dole. A kamo da je bio onda mušnik? Onda još veća zabranja opasnost da odeš dole. Ovo se dešavalo i u vreme oca Terhida, Nuh alaih salatu wasalam, Vi znate da je Nuhov narod koji je toliko čuo tevhidu, ostavio Nuh alaih salatu wasalam i počeo da obožava upravo te evlije i salihine koji su nekada davno živjeli, bili pobožni ljudi i nakon toga i nevjernici znači pretvorili u svoja bog Peti razlog الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية nerazmišljanje o ajetima oko nas ovome što je Allah stvorio niti razmišljanje o ajetima koji su spomenuti u Kur'anu u Kur'anu ima 6600 i kusur ajeta Ali ima ajetaj oko nas sami, u ovome kosmosu. Sve su tu ajeti, to je sve ibret. Zato Allah što kažemo, min ajatihi, an halaka leku min anfusikum ezvađa, li teskunu ilaiha. Kaže od Allahovi ajeta, da od vas sami stvara za vas žene od vas. Da bi se pored njih smirili. To Allah naziva ajetom. Pa samo da o tome razmišljaš kako je Allah dao, pa pogledaj ti, umre ti neko. Umre, znači, ženi čovjek. Umre joj majka, tri dana tuguje i četvrti dan ne smije tugovati. Umre joj otac isto tako, umre joj dijete isto tako. Umre joj muž četiri mjeseca i deset dana. Ne smije se namirisati, ne smije izlaziti iz kuće. Mora se na njoj vidjeti, znači, tragovi te žalosti. Zato što to posebna veza. Nije to Allah džaba nazvao da je to ajetom od Allahovi ajeta. Pa zbog toga ako čovjek ne razmišlja o stvaranju nebesa i zemlje, o smjeni noći i dana, o stvaranju čovjeka, da čovjek sam o sebi razmišlja, pa čovjek će pogledaj samo u tebi i oko sebe, šta se tu sve dešava? Ti u svoj kljun ubaciš određen zalogaj i ni onoj obrvi ne zapali njen kolač. Njen dio dođe. Zamisli da tu dođe do poremećaja pa da ode i nosi sve. Kakav tukac, kakvi bakrač. Ili da ode sve u jednu nogu. Kako bi čovjek odao jedna, jedna noga, metar i pol dugačka druga metar, jedna stopa dugačka 72 broj, druga 24, odeš, kupiš obuć, ko će tebe podmiriti s takvom obućom? Nego kojem god dijelu svoga tijela razmišljaš, ostaneš bez teksta. Ostaneš bez teksta i dođeš do ubjeđenja koliko je, šta sve može tvoj gospodar. Pa zbog toga ovi neki ljudi tamo koji su džahili, ti počneš o smrti pričati. I o nekim sam kaže, ne, ne, ne, ne, nemoj to, ima on srčani bolesnika. To je, kaže, tabu tema. Ja to je tabu, znači što se pokrije, kod kršćana se to i dobro blindira, jel tako da ne snad, ne vre izlaziti, jel oni snad od dinaru, snad u kaburu, on je snad, mošnik, neđes. A zato se kaže tabut, znači da jednostavno to, ta tema da se ne otvara. Kao što sad ima tabu tema među samim našim vjernicima. Ne možeš ti, ovaj, neko čestita kršćanima djeda mraza, neko čestita papi novu godinu. Znači što to znači? To isto znači kada čestitam ti na svom kufru, čestitam ti što si uzao krst da ti to bude idol, čestitam, čestitam ti ubjeđenje da je Isa Bog ili Boži sin, ili ovako ili onako. I e, zato je nama naređeno da mi razmišljamo o ajetima, oko sebe, oko nas, u samim sebi. I onda ćemo dođe ne spoznaje i kazat ćemo, kao što kaže Koran, Rabbana, ma halekata hada batiran. Gospodaru, nisti ovo bez veze Subhanaka, Subhaneke fakina adaban nar, neka si slavljen, sačuvaj nas od bolne patnje i odma se taka odaziva. Rabbena innena sami'na munadije i unadi lil imani, an aminu bi rabbikum fa amanna. Znači, onaj čovjek koji razmišlja o Allahu, o stvorenjima, o samom sebi, odma prizna imanu. I zato koje god dolazi od te obe onim prvim danima, kad je počeo da čita Kur'an, isprepada se čovjek žije. Vidite, tolike je dokaze. Allah je Žešanu kaj pogledaj ovo, pogledaj ono. je ome i ti razmišljaj, viš da je to tako. I onda ti nema druge nego da se pokuca na vrata, na vrata imana. Šesti razlog Kuće su postale prazne od tevhida ispravnog. Nema u kućama, kažemo, govora o tome. I sad zamisli ovo dijete koje je rođeno u prirodnoj vjeri. Ja malo groma zaustavim, oni u Sarajevo vas za oči čiste oni šofer šajbe i tako dalje. Amže, može pola marke, može da odradiš? Nema u njemu tri godine. Kaže na njemu, gdje Allah? Kaže gore. Gdje su lopovi? Kaže dole. Evo, od pola marke odradio se. Šta ovo govori nama? Ovo govori da je ovo djete prirodno. Znači, on je još u prirodnoj vjeri, kao kaže poslanik kada je Salatu Vosanam, kako je došlo kod Buharije, kod muslima, kaže, kullu me uludin juledu alel kefra. Svako djete se rađa u prirodnoj vjeri. I ovdje, znači, alel fitra, Nije kazano islam, to je islam. Znači, islam je prirodan, a drugo je sve neprirodno. Pa kaže, febe wahu juheu vidanihi. Pa njega, roditelji njegovi usmjere u pravcu tehvida, u pravcu židovstva. Hajde ti na tehvid. Idi svaki dan na tehvid i nećeš biti onda muvahid. Zato ljudi ne znaju nekada reći ni merhaba, nego kažu meharaba. Muđahedin, muhađedin. Znači, pošto mi se, muha nam je blizo i onda to nekako igra slova, tako mi sebi sklopimo. I mi danas ne razumijemo osnovnu terminologiju Islama, a kamoli više od toga, osim illa men rahim Allah wa qalilu minhu. فَيَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ Pa ga njegovi roditelji, znači, usmjere u pravcu židovstva, kršćanstva ili vatrno poklonika. Znači, ako u jednoj kući nema govora o terhidu, ako se u jednoj kući ne objašnjava vahdanijet, Allahova jednoća, ne govori se o la ilaha illallah i ne objašnjava se šta je la ilaha illallah, normalno da će takav insan koji odrasta izaći iz svoje prirode i postaće nešto drugo bez obzira što se on zove Ša'ban ili Muhammed ili Mustafa ili Talha ili ovaj ili onaj, on će izaći iz te svoje prirode kao što danas vidimo da su ljudi, nacije izašle iz, iz svoje prirode. Sedmi razlog, iako se ne varam da je zadnji, jeste borba medijska borba ili medijski monopol da se ne govori o ovome. Znači, danas mediji šta reklamiraju? Prodaje traktor, mora biti golotinja, ostaje traktor. Reklamiraju neku šaharzadu, kažu to je turska serija, nije to šala. Snaralda je prevaziđena. Saši kako se da izvineš, Turci kurvaju. Pa ja. Jer ovo je, ovo je znači prevaziđeno i to mi vidimo svaki dan. Ali neko nam to spakuje, to je kaže turska serija, nije to više vlaška serija. Ko što ljudi kad kažu ostavite muziku, pa kao ne slušam ni cecu, ni draganu, Ali nemoj me, kaže, ojev za polovinu dirat. Ili šabana. Ili šabana. Ša, pa šaban nije nikad bio musliva, vole, ono, slago ti rekao. On je vlah, uvijek se tako deklarisuo. Nego je to bio jedan vakat kada su oni morali, kada su ovaj, lažno primili islam, uzeli islamska imena, gdje se našli među većom, većem brojem muslimana, prihvatili muslimanska, znači, imena, a on je satim, da je umjer islam. On je čisto islama. Stvarno je prljav, islam je, a islam je čist. Kažem, znači, mediji se bore da se o akidi ne priča. Ta'lim, znači, obrazovne institucije se bore da se o vjeri ne priča. Ja sam spominjao jednom ovdje i opet ću ponoviti. Možda će me neko pogrešno shvatiti. Znači, jedan od velikih načina borbe protiv islama na ovim prostorima je uvođenje vjeronauke u škole. Reče, šta ovaj sad govori? Ima da ga udarimo negdje umjesto stožine u zemlji. Dobro, evo pogledajte, 15 godina od 95. do 2011. Koliko je to godina? 16. 16 godina. Znači, cura na udaju, mladić na ženitbu. 16 godina, evo, malinimo, pozivamo. Če su te djevojke koje su iz vjeronauke došle u brak i rađaju muslimane, čestite i stidne? A to se samo dešava, ja kažem, vjeronauka u školama, islamska vjeronauka. Jer popi? kad dođe u školu, on dođe u svojoj odori s onom vlaškom bradom, Pavlinom. Ne smije njemu direktor škole kazati, oče, malo ćeš morat na rengen, nisam baš, ne uklapaš nam bjen, strašiš nam djecu, a i Miri se zaboravio sa zadnje slavije kako se smrbio, <laughs> ovaj, nemoj, molim te, malo smo se mi integrali, mi se, ovaj, integrišemo malo, skupamo se sad redovno, izviri, ali ima sada puno popova na, na, ovaj, na birovu i na konkursu, znači neć moći proći, moraš se malo odvikant ti svoji neki samostanski radni. Svi to njemu direktor škole kazni. Ne, on je sveti otac. Njemu se ljube ruke, bez obzira što nije opravo, Allah zna kada je. Jer kod njavde se jedni prstom. Znači idemo malo do, do, do, do papovaca, dođe je fratar u svijezu, štrik, obuku odolu, on je sam sebe prepoveć. I sam te sad ovu djecu koju on uči, on je došao sa štrikom, ja. Smije li njemu kazati da to škole ovaj, uh, sveti oče na drugi način? Morat ćete malo ipak par mjerke telefon staviti ovdje na kajiš. Neće moći baš tako. Mi ne želimo da djeca doživljavaju traume po noći. O, I molim vas, znači ne smijete ovaj, e, morate malo, sada je ovo međureligijsko, međureligijsko vijeće, morate ovaj malo biti fleksibilni, nemojte nam ovaj, e, da budete radikalni, smije li to djeti tukaj? Ne, ne, ne. Ali naše malimo smije. Naš mali se ne smije nikako, znači, prijaviti na konkurs dok se dobro ne ošpigla. Moja se pogleda prvo ošpiglo, kakva sad straha tamo ide. I odmah se prepane sebe i on se mora srediti i tamo mu strogo direktor podlači, a ona te iste žlici uvije da je, da je naslo od majmuna, pa i jes, ali nekog šabana ili murata, koga je Allah pretvorio u majmuna zato što je ostavio pravi put. Jer Kur'an kaže u lajkel an'am belhum abal oni su kao Noem još gori ako ostavi jel tako, pravi put. I on njega postrojava. I vjeronauka zadnji čas uglavnom i onda tamo Znači 15 minuta on moljaka kumi samo da se napravi nekakav red, da se čuje i šta šta on govori. I onda uglavnom idu abdeske dove, idu neke, znači, fraze koje nije on sam ne razumije i ta vjeronauka, evo vidimo šta nam je, šta nam je pokazalo. Mi nismo protiv vjeronauke u školama, ali živ bio. Znači, ako ne možeš postaviš onoga popa, ne možeš onoga fratra, ovaj ne smiri da zamisli da dođe u Ahmediji, A kamo li je li da sveže turban, da obuče islamski kamiz, da ovo, da ono, da se zbune pa umjesto hemijske stavi mislak, to je, to su ovaj, e, to, su, to bi bili znači ovaj, ispadi koji se ne bi mogli, ne bi mogli to recati. Pa zato su nam na taj način zamazali oči, kao ima vjernauka, sve štima, međutim mi vidimo vamo na terenu, da neštima. Pa ćemo vidjeti čak i one škole koje se zovu muslimanski. Ja sam jednog sirica odveo, dolazio u Bosnu, pa imao je priliku da vidi medresu, jednu od medresa. Pita on šta je ovo, rekao, ovo je najpobožije što kod nas ima. Ovo je plafon. Kad je veliki odmor, kad su Haldi Bešlići zvali se na ona glavna vrata s onim vješ prizurama i sa drinom, tanko opakovanje i sa, znači, onim ovaj grifovima i farmerkama i strahota ih gledat s druge strane cure koje se smiju ne zna se čemu se smiju reko ovo je najpobožnije što kod nas ima i ja ga pita bogat nemoj mi znači ono muđame lad nemoj li se predavat kao eto da ono odlomiš kako je sve fino šta ti kažeš za nas evo vidio si nas kaže vi ste kontra od nas. Kaj, to je meni čudno. Kaže, kod nas imaš na hiljede žena koje nose nikave, ne klanjaju nikav. Koji stvarno ima toga. Tradicija. Znači, žena pod nikavom psuje poslanika, ali se nam. Psuje dim. Ali tako je tradicija i to je mora on. A kaže, kod vas ljudi vole vjeru, ništa od vjere nemaju. I on baš naišao i kaže, evo vidiš ovaj ljud pio. Evo, sad ovom je čovjek kad rekao, nije muslima, on te ubio odmah. Znači, on bi te odmah ubio. On nema stvarno ništa sa islamom. E, to je to o čemu mi govorimo. Znači, bore se mediji, bore se, znači, ovaj, obrazovne institucije da se o tome ne priča. I zbog toga vidjeli ste, pa evo danas, Koliko naši hođa zna da je ovo istina? Znaju svi. Oni koji su malo pobožni, čapnu na ovako kažu, mi znamo da je to istina. Ali bi mi odmah bez kajšic, kažu bez kruha, ovi kažu bez ljeba, oni kažu bez semuna, bez semuna ostali. Pa čekaj da ti nisko vas počeo somun obožavati. To je kod mi ceremonija jedan od, od, od, ovaj, od vjerskih obilježja da se poljubi taj friški somun, i dan i ko to mora prvi urad i to je kome ko, ko to dadne znači Pavle da on poljubi krv to je velika dređa e, znači zašto? zato što jednostavno nije se govorilo o tome i sad oni znaju kad bi o tome počelo se pričati odmah bi se digle znači tenzije i jednostavno zaista on bi dobio otkaz i na kraju još 45 minuta, manje od toga za 35, da vidimo kako izaći iz ove situacije. Ovo je hal, kamo sreće da me neko razuvjeri da sam ja promašio temu, naš narod fin, vjeruje kako treba, nema turbeta u Bosni, nema sedam braće, nema dovišta, nema tekija, nema budaleština, kogoj, koji god dođe sirbaz, odmah ga islamska zajednica polije ovaj sirčetom i napravi inkviziciju od njega, pa kod nas, malo koji hođa da nije sirbaz, i to javno, sam cazin zna da je zare sirbaz, jel tako? Da je onaj drugi tamo, tako ime, u polju. U polju zare. U zare. Ne može ga načinik općine, pa ti sad načinik općine. Ne smije. Znate kako je prepao? Pričao meni prijesnih mjeseca izdajevci. Kaže, rekao je, samo pokušajte da nadirnete. Sve će vam žene predane gole dolezi. I kaže, mi ne smijemo nikako da se sa njim u dvoboj upuštamo. Pogledajte, vjerovanja, kod mi s jedne strane, a pogledajte zabude kod njega s druge strane la haula wala kuvvete illa, illa billah I zbog toga mi čujemo svakod, svakodnevno takve, znači, probale, kakve širkijate koji izlaze iz usta ljudi koji pregode ovaj narod. A šta je onda sa našim denama i dedama koji slijepo slijede one koji su sa bijelim šerpama pred njima? Da vidimo, mi uvijek kažemo li, mi uspostavimo diagnozu bolest i odma dadnemo lijek, kao što kaže Ibnu Qajim, a kaže poslanik ali salatu salam, nismo dali ni jednu bolest, a da za nju nismo dali lijeka, pa se kaže liječite Allahovi robovi. Prvi razlog ili prvi metod da se umet vrati ala ruštiha, da se vrati na, na kime i na ponos i na onome što će učiniti ponosnim jeste rođu ila kitab illahi azza wa jel u ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam znači povratak i zato mi kažemo gospodaru Allahumma raddal ruddal ummetel islamijete ila l'islami redden dženira molimo Allah da želimo svojim doma da Allah na najljepši način vrati ovaj ummet na napravi napravi put Znači nema bez pogledka Kur'anu i sunnetu Prvi generacijama kako su oni shvatali vjeru jer kaže Malik ono što nije bio din kod drugi ono što nije bio ono što je bio din kod poslaniga sam to je din a ono što nije od toga to nije din uzmite odakle smo i mi uzeli zato si mami ne znam tako kazali Kad nađete hadis Uzmite hadisa, naše mišljenje, ostavite. Mi smo ljudi, danas jedno kažemo, a sutra od toga odustanemo. Tako je šafija imao dva mezeba. I nije nikada problem čovjek koji je bogopojazan. I zato mi kažemo i onima s kojima se ne slažemo. tu burhane kom je kuntum sladje krim. Pa izneste vi svoje dokaze, ako istinu govorite. Dođete i spasite nas od zabrude. Ako ste stvarno ljubovoljni prema Allahu Đelešanu, a, a ljubovoljni prema nama da ne odemo u džahennem, nego izgleda kako našeg dede. Kaže, on nije ispravno. A šta ti je dedo dokaz? A on kaže, šuti, šuti, šuti. Kaže, brat, ja mislim, on kopa Buhari i muslima. Kaže, ma sigurno nije ispravno, kad ja kažem. Znači, to je dubina njegovog ištihada. On je ištihadio i na kraju kazao, nisi u pravu. A o dokazima, kakvi priš, šta je to, šta je to dokaz za stvari? I zato kaže poglavar, slušam ga na hađu, kaže onaj tamo jedan na radionom nadi, kaže, citira one hadise, a, a ne treba to mom bošni. Šta će mom bošni to? Pa onda da se malo koriguje, kaže, pa dobro, treba ono znati hadise, ali ne treba, kaže, šta njega lanac interesuje? Izađe, znači, neko drugi ko vicene priča i pitaju ga, Hoćemo li, uvaženi, poznati, hoćemo li ići kod Turabija da nas liječi? Evo, islamska zajednica izdala petu da se ne ide. Kaže, daj Bola, nemoj se prevaljivati. Pitaš li ti, islamsku zajednicu, kad se razboliš, hoći ići bolanci ili nič? Idi u bolancu, idi diži vodu kad istere, pojiš glavi, bit će bolje. E, ko je na čemu on tome i poziva. Zato povrata Kur'anu i Sunnetu je prvi razlog da se ummet vrati iz ovoga iskrivljenom stanja. Drugi razlog je, znači, učenje ispravne akide, akide u sredet. O svim, znači, segmentima života i kod svih ljudi u svim nivoima. Znači, akida se mora jednostavno kao filter, znači, provući, kroz njega se moraju provući svi, znači, svi, svi nivoji ljudi. Od djeci, Znači ti djeci možeš govoriti o akidi na jedan poseban način. Pa poslanik kada je salatu wasalam uči Ibn Abbasa pa mu kaže ja gulam i da se elte fes elillah. O dječače, kada tražiš, traži od Allaha. Ehfad illa jahfadk. Čuvaj Allaha, čuva će te Allah. Uprizgava u njega akidu. Jel tako? Pa onda i ženama, pa onda i odraslima. Nego kod nas, Ja sam se bojao velike katastrofe na ovim prostorima. Kažu mi imamo silu nebesku, imamo peti korpus. Ne ono bila. Dakle, la haula ula kuvata illa bila. Allah drugačije kaže da sva snaga i, i moć pripada Allahu Đalešanu. Ne pripada ni, ni draku, ni dudaku, ni fulanu, ni allanu. I ne možeš svojom ne možeš strah potegati ako ti Allah želša nedatne od svoje snage i svoje moći. Treći metod povratka islamu, to jeste akiri, jeste proučavanje i pisanje ispravnih knjiga koje govore o tome i upoznavanje zabludili sekti koje danas, znači danonoćno šire svoj fesad i svoju literaturu. I četvrti razlog, ono što smo mi danas i što ćemo ako Bog da raditi ovih dana, Qiyamu, Duat, As-Salihin, Muslimanski susreti, 2010-2011. Kuna i bada Allahi i hvala. I budite Allahom i robili, braćom. استحكم الطغم الفساد ونحن في ذل العبيد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قبل العبيد ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قلب العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي